Spre Tine, Doamne, ne îndreptăm și inima și gândul, la sfânta jertfă ne adunăm să-ți ascultăm cuvântul. Ești Tatăl nostru iubitor, cu drag venim la Tine, căci Tu ne mângâi, ne și ne conduci la bine.